بفرمایید علوم تجربی تیز مشان شهید به اشتیاقی دو خرمانان کانال تلگام میفر علوم نخبه فرفصل دوازده دنیای گیاهان شکل دوان فرخ سوالایا انسان میتواند بدون گیاهان زندگی کند بسیاری از جانداران دیگر نیز بدون گیاهان دوام نمیآورند انسان حتی قبل از شناخت دقیق گیاهان از آنها استفاده میکرد اما شناخت ویژگیهای گیاهان به او کمک کرد تا بتواند از آنها استفاده های بیشتری ببرد در این فصل ضمن آشنایی با ویژگیهای کلی ویرگول آن ویرگول فرصت میابید تا گیاهان محل زندگی خود را بشناسید گیاهان به چند گروه تقسیم میشوند دو گروه منها یک بدون آمند منها دو منها دارای آوند صد و پانزده آمند چیست لوله های باریکی هستند که مواد را در گیاه منتقل کنند می گیاه برای زنده ماندن به چه چیزهایی نیاز دارند بیشتر گیاهان آمند دارند سلولهای گیاه نیز مانند هر سلول دیگری برای زنده ماندن به مواد مغزی نیاز دارند آب و مواد معدنی در خاک وجود دارند مولکولهای کربوهیدرات فقط در اندامهای شمس گیاه ویدول به خصوص برد ساخته می بنابراین این پرسش مواجه می که چگونه آب و مواد مدنی از ریشه به برد منتقل می و کربوهیدرات های ساخته شده از برد به ریشه از ترک دستگاه آمندی کرد فعالیت و محلول آبرنگی قرار می این بعد از مدتی اگر ساقه را کترونیم رنگ را مشاهده می کنیم آزمایشی برای نشان دادن حرکتاب در طول ساقه طراحی کنید مواد چگونه در گیاه منتقل می شوند آفتاوندی چند نوآوند دارد انتقال آب و مواد مغزی در بسیاری از گیاهان از راه آفتی به نام رنگها چه نوآوندی هستند آفتاوندی انجام می شود این آفت اجزای لوله مانندی به نام آوند دارد یافتاوندی که دارای آوندهای چوبی و آبکشی است ویرگول در سراسر پیکر گیاه وجود دارد آوندهای چوبی و آبکش از نظر کار چیست آوندهای چوبی آب و مواد معدنی را از ریشه به اندامهای دیگر میبرند نقطه ویرگول در حالی که آوندهای آبکشی مواد ساخته شده در اندامهای فتوسنتز کننده را به سراسر شکل یک رنگ دسته ای از گیاه میبرند آوندها در برگها به خوبی مشخصند شکل یک پرانتز بسته آوندهای چوبی و آبکشی است آیا میدانی آوندها آبکشی میگویند آیا آوندها را میتوان دید شکل آوندهای چوب و آبکش چه تفاوتی دارد دیواره های ارزی آوند آبکشی ویرگول مانند ظرف آبکش سوراخدار است به همین نسبت به آنها و نامکشی میگوید علت نامگذاری و تفاوت تفاوتاوندهای چوبی با هم چیست دیوار آوندهای چوبی بخشهایی از جنس چوب دارد که سم میشود آوندهای چوبی شکلهای متفاوتی داشته باشند بیشتر قطر ساده و ریشه درختان از آفت آوند چوبی ساخته شده است و 116 آوند چوبی آوند نامکشی نکته مهم تعداد آوندهای چوبی بیشتر از آوند نامکش است و بیشتر قطر ریشه و ساده را تشکیل میدهند آزمایش کنید چگونه میتوانید آوندهای چوبی را مشاهده کنید مشاهده آوند روندهای چوبی وسایل و مواد لازم تیغ شیشه ساعت کتر چکان تیغه و ویرگول تیغک ویرگول میکروس توپ نوری ویرگول مایع سفید کننده ویرگول آگمتر رنگ آبی ویرگول متیل ساک جوان و نازک یا نمک گیاه اندور یا یکاتی بخشهایی توی و بسیار نازک از یادم تهیه کنید برای انجام دادن این کار از معلمتان کمک بگیرید در استفاده از نکاتی منی را رعایت کنید بخشها را در اون شیشه ساعت قرار دهید و چند قطره مای سفید کننده به آنها اضافه کنید بعد از بیرنگ شدن بخشها آنها را با آب شست و شو دهید تا مای سفید کننده خارج شود چند قطره رنگ آبی مطیل روی بخشها بریزید و صبر کنید تا آبی شوند سپس آنها را با آب مقترسه شست و شو فرود دهید چهار یک بخش را روی به من گذارید و روی آن را با تیپک بپوشانید نمونه را با میکروسکوپ مشاهده کنید آیا آوندهای چوبی را تشخیص می زیرا گیاه در اثر کمبود آب به می شود از خاک تا برگ چرا ما مشاهده برگهای پژمرده گیاه ویرگول به آنان می دهیم آن چگونه سوال از خاک به برگها می رود و سم پاسخ شادبی آنها می شود ریشه و مواد معدنی مورد نیاز گیاه را جذب نقطه کنند میدانید چه قسمتی از ریشه این کار را میدهد به شکل دو الف نگاه کنید رشته های شکل دو الف تار کشنده به سلول تار کشنده ظریفی که روی ریشه قرار دارند ویرگول تار کشنده از چه چیزی ساخته شده است تار کشنده نامیده میشوند هر تار کشنده در واقع یک سلول بسیار طویل است شکل دو به پرانتز بسته دیوار تار کشنده نازک است نقطه ویرگول بنابراین آب و مواد مدنی محلول در آن میتوانند از دیوار تار کشنده عبور کنند و وارد ریشه شوند آب و مواد معدنی پس از وارد شدن به تارهای کشنده کجا می میروند آب و مواد مدنی از وجود به تار کشنده در ریشه حرکت میکنند و وارد چوبی میشوند شکل سریه بنابراین حجمی از آب و مواد مدنی در آمدهای چوبی جریان مییابد که به آن شیره خام میروید تعریف شیره خام چیست صد و هیجده شیره خام خروج بخار آبروزن مولکولات اتمسفر به نکته در شیره خام چه مواد مفیدی برای گیاه وجود دارد زش شکل سه شیره خام از ریشه تا بالاترین قسمت های گیاه جریان دارد و آب و روان و تعلیم نیاز سلولهای گیاه را تعمین می کنند به صورت مولکول از خاک جذب می شوند به این دلیل در خاک مرتوب گیاه می توانند رشد مولکول مولکولان ریشه خاکایان گیاه همه آبی را که جذب کرده مصرف می کنند 118 آب از خاک جذب می شود علت حرکت رو به بالای آب در گیاه چیست گیاه همه آبی را که جذب کرده است مصرف نمی کند نقطه ویرگول بلکه بخش زیادی از آن به صورت بخار از روزنه های برگ خارج می شود خارج شدن بخار آب از برگ نیروی مکشی در گیاهی جان می کند این نیرو بر حرکت رو به بالای آب در گیاه نقش دارد دوم فشار ریشهای فعالیت ها چه آزمایشی می توانید خروج از مزروزنه ها را مشاهده کنید تا قضاوشت به کمالت کلرید در برخورد با بخارا صورتی رنگ می شود برای نشان دادن این واقعیت که از مزروزنه های مرگ خارج می شود و در بعضی ها تعداد روزنه ها در دو طرف یکسان نیست آزمایشی طراحی کنید یا خطه های میان برگ زیرا سبزینه یا کلوفیل دارند به شکل چهار نگاه کنید کدام سلول فتوسنت زنجام میده اند چرا میدانید استفاده از کربوهیدراتی که میسازند و مواد مغذی که از خاک میگیرند مواد مورد نیاز برای رشد و نمو خود را تأمین میکنند مثلا میتوانند این و چربی بسازند گیاه چگونه مواد مفیدی مانند این و چربی میسازد پوستک چیست پوستک کلوفیل ندارد و غذاسازی نمیکند مواد غذای ساخته شده در برگ کجا میروند پوستک ماد موادی که در ها ساخته موم مانند میشوند ویرگول همراه با آب وارد آمندهای روبوستام کشی میشوند این مایع را شیره آمند چوبی پرورده مینامند سلولهایی که آب کشی فتوسنتز نمیکنند مواد مغزی فایده شیره مورد نیاز خود را از این شیره تامین روبوست پرورده برای گیاه چیست ویژگی سرخسها چیست می نقطه کنند شیره پرورده مقدار زیادی کربوهیدرات دارد روزن رنگها میان برگ سرودهای روزن ساختار بر بیابانی که آمند دارند ها در کجا می توانند دال ها. های شمالی ایران از جاهایی است که در آن سرخس به طور خودرو رشد می کند سرخسها اولین دو گروه از گیاهان آونددار و دارای ساقه اند از این ساقهها برگهایی بادم طویل ایجاد می شود که ظاهری شبیه شاخه دارند شکل پنج ویرگول راهی ویرگول پشت برگهای سرخس برآمدگیهایی به رنگ نارنجی یا کهویی دیده می نقطه شود هر یک از این برآمدگیها مجموعه ای از تعدادی آگدان است که در آنها آگ تشکیل می نقطه شود آگها قرار گرفتن در جای مرتوب رشد و سرخس جدیدی ایجاد کنند همانطور که می دانید سرخسانان تولید نمی کنند آیا نگفتان شما سرخس به طور خود رو رشد و می تولید مثل سرخسها چگونه است یعنی ساقه ای در زیر خاک است ویژگی شکل پنج الف پرانتز بسته سرخس ویرگول ساقه زیر زمینی دارند به مجموعه آن دانها در پشت برگ سرخس مخلوط دارند برگ سوزنی یا فلزی شکل دارند شاید کاج و سرو را از نزدیک دیده باشید که ویژگی های از این درختان میشناسید کاج و سرو که تفاوت اساسی با سرخس دارند از نظر شکل مخروط شکل برگ و تراکم شاخه ها باز دانه ها باز داندان گل ندارند نقطه ویرگول اما دانه تولید میکنند آیا میدانید تخمک و گرده در چه بخشهایی از این گیاهان مخروط نربیست تشکیل چیست تشکیل میشوند مخروط ماده کاج و سرو دارای مخروط های نر و ماده اند شکل شش پرانتز بسته هر مخروط از تعدادی پولک ساخته شده مخروط بود کانج و سرو از چه چیزهایی ساخته شده صد و نوزده چرا به کانج و سرو بازدانه میگویند از تانه های این گیاهان درون میوه تشکیل نمیشوند نقطه ویرگول بلکه روی پولکهای مخطوطهای ماده ایجاد میشوند درخت کاج مخطوط ماده کانج دانت کانج چرا دانه کنجکاو است تا گوسیله باد بهتر پراکنده شود از بازداندان است کاج فعالیت محدودتر کاج در یک فعالیت گروهی گزارشی درباره موارد زیر تهیه کنید و به صورت تصویری در کلاس ارائه دهید محدود ماده گروهی و پولکها در اشت و محل تشکیل تخمک و دانه است اما محدود در ظرف و و فقط محل تشکیل کرده است الف پرانتز بسته مقایسه محدود در و ماده در بیا کنج به مقایسه آتاج و سر و شاخه آتاج کم تراکم ولی شاخه های سر و پر تراکم و فلسی شکل آن بسیاری از گیاهانی که امروز روی زمین وجود دارند از گیاهان گل دارند با ساختار و نقشان در تولید مثل گیاهان گلدار آشنایید گیاهان و گیاهان روی زمین کدامند در چه محیطهایی رشد گیاهان رشد می کنند دانه های گیاهان گلدار در میوه محصور شده اند و به همین علت به آنها نان دانه نیز میگویم آیا میدانید نهان دانان را بر چه اساسی گروه بندی می کنند خود را بیازمایید بر اساس یک یا دو قسمتی بودن دانه جدول زیر بعضی تفاوت های دو گروه گیاهان نهان دانه تکلپه ای ها و دولپه ای ها را نشان میدهد در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید تکلیف دانه ساقه برگ گلدانه یک قسمتی آوندهای چوب و آب آبکش رنگها موازی تعداد گلبرگها ستایی در چند حلقه گلی چهار یا پنج تا ایوندهای چوب و آب کشرنگ با پراکنده تعداد دلار پادان دو قسمتی در یک حلقه اندامهای یک گیاه کامل چند دسته اند نام نامبری دو دسته یک رمیشی دو من آزایشی خود را بیازمایید اندامهای رمیشی گیاه کدامند اندامهای رمیشی ریشه ویرگول ساقه و بردرنه آن دندان اند موارد زیر را در هر شکل ویرگول مشخص کنید الف پرانتز بسته برگ ویرگول ساقه و ریشه راهنما به ترتیب علامت مساوی برق به علامت مساوی ریشه سین علامت در کاکتوس برق چون به تبدیل شده اند به مغزی در هر چه اندامی ذخیره شده است سین سین قضا در ریشه قضا در ساقه قضا در ریشه قضا در ساقه نام ببرید علامت مساوی خزه 122 زمین کدامند گیاهانی که آمند ندارند چرا ارتفاع خزه ها زیاد بلند نیست چون آمند یا ارتفاع زیادی ندارند و پوشش مخمل مانندی روی زمینی جاد میکنند شکل هفت الفاظ های کنید مشاهده سلول های همه مسائل و مواد لازم ویرگول تیکه تیکک میکروسکوپ نوری ویرگول آن بخش های مرگی شکل و ساقه مانند همه از این آزمایش میفهمیم که اولا همه ریشه ساقه و مرگ واقعی ندارد بلکه از تعدادی ی مشابه ساخته برای مشاهده میکروسکوپی بخش های مرگی شکل و ساقه مانند همه ویرگول نمونه میکروسکوپی تهیه کنید آیا شکل و مانند سلول متفاوتی دارند آیا در آنها میبینید همه آریشه ساقه و مرماقه اینانارند خیر دیدید که بخشهای مرمی شکل و ساگ مانند همه از سلولهای مشابهی تشکیل شده اند نقطه ویرگول بنابراین گفته می شود که همه ساگ و حقیقی ندارند همه آریشه هم ندارند و به جای آن ویرگول اجزایی به نام ریشه سا دارند که از یک یا چند سلول ساخته شدهاند همه ها مانند سرخسها به با ماهان تکثیر می شوند ها در آنان موجود در رأس همه تشکیل می شوند آن وقتی در جای مکتوب قرار می گیرند رشد می کنند dwa wąchawe dziadili mi prawic, co mes wyschawe oczy góry ast mile bach sobie monant tam rok obach swoje bar monant się klaft kiesi dane porów ale w parąces baste no i chame risie sobie parąces baste bach swoje moce fowet chame ronom babrid co nomand na norand ke obrobe kes ma twoje i gio parsonet beno barin darno kot marcu brosz mi konant to as tarike ente szorom wam jaz konant ma czon wodu nomand beste kom sobie komak mi konant ma nabudanoman dar chame no es szode ke natamonand an fozio زندگانی داشته باشند چطور فکر کنید ارتفاع همه ها چند سانتیم تر بیشتر نمی شود به نظر شما چرا اندازه همه ها کوچک است و در جاهایی رشد می کنند که حتما رطوبت وجود دارد فعالیت همه ویرگول سرخ سرو ویرگول زرد و نخود را بر اساس صفتهای زیر و با استفاده از کلید راهی گروه بندی کنید داشتن ویرگول دانه ویرگول دل ویرگول آمند دانه تکلپه ای ویرگول دانه دولپه ای این گروه بندی را به چند شکل می توانید انجام دهید پاسخ این صفحه 124 بیاهان در زندگی ما مثال هایی از کاربرد گیاهان در زندگی را نام ببرید اگر بخواهید از نقشی که گیاهان در زندگی ما دارند سخن بگویید کافی است همین کتابی را که در دست دارید مثال بزنید کاغذ کتابی که در دستان شماست از بیاهان به دست آمده است شکل هشت پرانتز بسته گیاهان میتوانند منبع منبع تولید سقوط باشند نقطه ویرگول زیرا علاوه بر استفاده های رایج به عنوان ماده اولیه بعضی از داروها در پزشکی و داروسازی نیز به کار میروند شکل نه پرانتز بسته مثل نوعی دارو که برای بیماران قلبی به کار میرود از گیاهی به نام بلند به دست میآید از نوعی با کلامانهای به دست میآورند که استفاده از آن رو روحونی را شناسایی می کنند شما چه نمونه هایی از کاربرد گیاهان در زندگی انسان می شناسید سازی میزبه سندلی و شکل که کاغذ میشوند شکل نه گیاهی ها کاربرددار این بلند شطان 123 زواید یا نقش فتوسنت زرابیان کنید مهمترین نقش در زندگی ما و جان اوران چیست مهمترین نقش گیاهان در زندگی ما و جان اوران خشکیزی مربوط به فتوسنت نقطه است فتوسنت سلام بر تامین غذای ویرگول جانداران در تولید و مصرف کربن اکسید نقش دارد دانستید که مقدار اکسید در کره زمین افزایش یافته است آیا با توجه به اینکه جوانب را مصرف می کنند گشت گیاهی به تنهایی می تواند مشکل افزایش کربن به اکسید و گرم شدن زمین را برطرف گیاهان چگونه باعث جلوگیری از گرم شدن زمین می شوند افزایش کند خیر باید کربن به اکسید کمتری هم تولید کنیم فعالیت نمودار زیر اثر کربن به اکسید را بر میزان فتوسنتز در بسیاری از گیاهان نشان می دهد این نمودار را تفسیر کنید افزایش کربن به اکسید تا حدی می تواند باعث افزایش فتوسنت شود و اگر بالاتر رود تاثیری در فتوسنتز Znadorad Vaga غلط کرانده اکسید از حدی هم کمتر باشد فتوسنتز صورت نمیگیرد بفر مقدار کرانده اکسید مقدار فتوسنتز فعالیت در فعالیتی گروهی در باره نمونه گیاهانی که در محل زندگی شما وجود دارند ویرگول گزارش تصویری همراه با متن تهیه و ارائه کنید در گزارش به این موارد توجه کنید نوع نام محلی ویرگول گیاه ویژگی ظاهری شرایطی که گیاه در آن رشد می ویرگول نقشی که در زندگی مردم محلی دارد و نیز باورهای درباره آنها پاسخ فعالیت سال 123 ندارد هزه داشتن آمد 124 که دارد داشتن دانه ندارد سرخ سفر دبیر علوم تجربی تیز وشان شهید بهشتی ناحیه دو خرم آباد کانال تلگام میفرلوم نه ندارد سر او دارد داشتن دل یک قسمتی زر تندو خط قضایه دانه دو قسمتی نخود